Berisain nagusiaren tenorea zurekin eh, maite lepai, CPAM, eh, familien laguntza kutsak zeratu ditu permanentziak errietan. Beriki eginik izan den inkesta baten ondorioa da hoi barnek barnekaldiantzat bulego bakar bat donapalegun. Frederik Espainiak senadorearen emendakinak hautseko dia Euskal Herriko Luralde kolektibitatian unguian izan den batarzuna galtohuni araposti emaita aldateke ondoko egunetan partaide esberdinek benikus moldie plazaratu onduan. Antoine Dabadi Darrast edo Urustoilare Bileko Antoni Adadietas, e, Jean-Louis Davanoek plazaratzen du libre bat berogei urtez bilduxe eta sunak ekartzen dutu libre juntan. Eta zelu urdin e, badugu jadanik eta ekiaguekin ekiadateke bai gure lagun e, egunotan eta temperaturak oita bi osken guatuko dia egoaiziak buatuko du goizuntana, resti untan aldiz, ipar eki jelkigakoa. Hazparne garazi edo baigorrin permanentziak eh, bazituen oaiarte CPAM asoantza kutsak, bena hoik dezagertu dia baionako CPAM agentzia nausiak, bost adar zabaltu behitutu eta barne kaldien dona palegun idekidu bulegua, hastian, somaituanez, idekik zien ko permanentziak zutiela ez agentek baliatzen, agertu zen inkestahunen ondotik, horrek dutu baionako CPAM kolehendakaian hitzetan lego bakararen ideekitzia pushatu. Patrick bon, Azedo. Bon, beaucoup de gens Gendea euh, initz, adibidez azparnetik, bai hona radioa da, han lan egiten dutelako adibidez. Bainan bestiak dona pale urbiltzen ahalko dira, doni bane gara zirentzat berdin da. Si mintzatu nintzen eta aski ados agertu zen. Azparneko mera aldiz, etzen sobera alde. Garaziko mera damutzen zen ere permanentzia esteaz, bainan oartzen da, hemengo zerbitzuak aski askoz egokiagoak direla. Un petit peu lui aussi, mais pour un service rendu qui est quand même beaucoup important ici. Eta Patrick, azedok ez uste, serbitxu publiko bat heriti kipietaik hurrentzen diala, dona agentzia berriak, bealdetik amikuseko kuntxile horokora den Bartelimi kontent agertu zaiko agentzia beriaren estrenan agun beharrezko gauza da. Ez du nahi horrek beste lekuetan ez dela beharrik. Hemen azteko beharra bazen eta arras konten Hemen eh, egina ezin dadin, ba, gizu ospitale berri bat badela hemen. Eh, hoita mediku eta e, medikuntzan adideen jendeak bautela proiektu bat hemen muntatzen dutena Hantxo hor, uh, horren onduan, ero hospitale berriain onduan hospitale berria egiten bada, eta horiek odo erakusten du hemen organizazioa badela montatia eta osagariain eh, partetik eta biztan dena asuantzako kesa hemen plantaradin eh, gauza xuxena Hebenti goiti beraz azpandarak garaztarak eta baigorriarak dona pale gehat juiten aldeateke asoantza soziala ilotu desmartzen egiteko. Eta beti sozial salien eta aldihuntan familiak aipate behar dutuk, frances gobernoak erabakiak hartu behitutu, familien ekarten den soz laguntza moldatzia, eta hilabete saiguak dutienek diateke bai hunkik eta legar baten bidez eginen da moldaketa hau, holaz miliar baten ekonomia Egin behar lizate, bestalde, haurtipien ere zebitzeko eleku habo emanen da haur zain Ez tabada, bizia piztu du bai Frederik Espainiak ene mendakinak, dezentralizazio lege xedia ipratzen dela senatuan memento juntan, senadore sozialisteak proposamen berezibat egin Euskal Herria eta be iniziatiba pertsonala izan da hoi ondorioz erdokitze andanabat bada. Matin larsabala. Lugalde kolektibitatearen manifestaldia baino sortzi egun lehenago, Frederik Espainiak senadoreak emendakin bat pausatu badu modernizazion de l'akzion publiko territoriale afirmazion de metropol lege sedearen barnean senatu bat emendakinak sortzen du egitura instituzional berezi bat, pol damenasema edo kooperazion du pays bazko deitua, hedatzen dena hiru lujalde historikoetan, ipar euskal herriko hamar herri elkarkoen sindikatu bat, hartuko lioke erreleboa, orain arte bizirik den pili egiturari. Larun bateko manifestaldiaren koordinaketak jiru horren ezentzun du Frederik Espainiak esplikatzen lugalde kolektibitatearen emendakina senadorek ezbaitute lege proposamenean txartzeriko nartu, bizirik hilazelakotz duela senadoreak pausatu. kordina koordinaketako Martin Bizotak sinesten du emendakin taktiko bat dela senatuko debatean Ipar Euskal Herria aipatua, eta perimetro zehatzarekin aipatua izan dadin eta honen bidez ez da berri bat sor dadin senatuan Ipar Euskal Herriaz gobernuak tematsuki ukatzen duena. C'est un amendement, euh, je dirais tactique, qui consiste à ce que en assemblée plénière, on évoque le Pays Basque, qu'on en fixe les limites du territoire qui pourrait être revendiqué et qui permettent le début de commencement d'une discussion là où le gouvernement s'y refuse obstinément. Koordinaketak lan jarraikia eta lastera egin behartu egun hauetan presatuki. Bere baitan dituen erakunde bakoitzaren barneko konsultaren ondorioak bildu behar ditu, nola bizitu duten manifestaldia, bai eta Espainiaken emendakin proposamena. Bide nabar, emendakina koordinaketa biparte eman dezake erreski, proposatua denari herri elkarkoek berek jada ez etzerana baitzioten duela bi eta nek ezpentsa bat daiteke batera plataformak onartzea orain zerbait arras deskafeinatu balu galde elkargotik. Manifestaldiaren koordinaketak ekain juntan Parisera joiteko sedea du, senatu eta legebiltzarriko talde politiko buruei esplikatzeko ipar euskal herria, bizikitipia frantzia guziaren eskalan, eta esplikatu lugalde kolektibitate proiektuak nola iartesten duen herrikideen nahinari eta kritika eskorrak hasik dia bai barriatzen lurralde kolektibua galtatzen dian koordinaketatik hoietan ump Max Brisonena honek dio diala bi urte jadanik bastertusen zen sedea dela hoi eta Frederik Espainiak behalde e, aigiten diala afea juntan gaien unguen zen batasuna zapartatzia de dela e uste de Max Brisonek ikus molde berdina du e bai ehatxe tal bai talde abertzaliak eta otu autonomia eraiki elkartia ekesu da Frederik Espainiak eksenatoreak jaman emendakin uh, eh, hau, bide okeretik duala dio, garrapen haute txen egin lanak agerian emaiten dialaik, zinezko ezagupen instituzionala behar dela Euskal Herrian kompetentzia zabalekin. Ekonomia saileko berrietan beste behine aipagai spangero enpresa eta bihar enpresa komitea berriz bildu beharra da eta untsalaz bi arraharza proposamenak astert behar litzateke geoag eta habo aipatzen da langilek badiela proiektu bat hoi litzateke lautan hogei langilek ekarten diena lurberri kooperatiba prest litzateke sedehunen laguntzeko hasteko Bartelemi Ager alde agertzen da Ekonomia esaleko berrietan eta berrihunak miaritzeko aireportia entzat, zen eta maiatzan trafikoa emendatu baita ehuneko bostez, denboatxarraen ondorioik ez beraz, miaritz eta Parisen arteko hegalaldiak diela nausia ikusten alda, eta martxuan trafiko hau emendatu da e, ehuneko hama bostez. Kultur saleko berrietan Jean-Louis Davamek libre bat elkitzen du Antoine Dabadi darastetaz Antonio eh, Dabadia urustoikua berogei urtez, bildu duti nesertar eh, agertzen dia hor, iakorria hortuko da Antoana Dabadia kua etzela ez deuzetan berezilai, bena gaiza hanitxetaz kurentian eh, zela hizkuntza geografia astronomia do fizikoa jakiten uh, edo ez zagutza behitzen hor, eta mundia e kuritu zian, uskal herriaie be karpena Jean-Louis Davao. Kulturan habuenik, eta hizkuntzan. Batetik eh, eskier sartu zian uska gaineko lanetan, xagoekin gramatika lan bat biek algarrekin agertu zien, ortografa ne be ideiak eman zutian, biltzen harbiltzen jauntzizian, Euskaraz izki batuik eh, izan zien lan oen bilduma bate egin zian. Hain obra handiena Euskal Jaiak eta beheziki Lili Jokiak deitzen zien hoik. Eta hor sartzen zien orduko Euskal Kulturako sail guziak. Kantoia, musika, dantza, olerkia, koblaka, eta herrikirolake bai. Behi primakake bai zeren lauantxai e, interesatzen zen, handizki. Lauai arrasem lur jabe bai. Hane, sudura sartzen zian, juliantik. Antoine Dabadi Abadiaz huna libre hunen izenbia Jean-Louis Davanek izki batuik. Eta pelota garaten garatenien jaraik alizan die partida hau, zuintan nausitu dien etxegara eta egia behar oiena arretar askano netzian, berogei eta hogeita hamahiu dagun astelehenian atzoko jabazliak, errik etxegara eta alain egia behar aiko die agir eta janotzen etzian